บุ๊กทูสิบแปดเดลปันเบลัสการทำความสะอาดบ้าน membersihkan rumah วันนี้เป็นวันเสาร์ hari ini hari Sabtu วันนี้เรามีเวลา Kami punya waktu pada hari ini วันนี้เราจะทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ Hari ini kami membersihkan rumah ผมกำลังทำความสะอาดห้องน้ำ Saya membersihkan าม m ร์มันดีภรรยาของผมกำลังล้างรถสวามี s ายะมันชุชีมอบิลเด็กๆกำลังทำความสะอาดรถจักรยาน anak-anak membersihkan sepeda mereka คุณย่าคุณยายกำลังรดน้ำดอกไม้ Nenek menyiram bunga เด็กๆกำลังทำความสะอาดห้องเด็ก Anak-anak membereskan kamar tidur mereka ภรรยาของผมกำลังจัดโต๊ะทำงานของเธอ Suami saya membereskan meja kerjanya ผมกำลังใส่ผ้าที่จะซักลงไปในเครื่องซักผ้า Saya memasukkan cucian ke dalam mesin cuci ผมกำลังตากผ้า Saya menggantung baju yang baru dicuci ผมกำลังรีดผ้า Saya menyetrika baju. หน้าต่างสกปรก Jendela-jendela itu kotor. พื้นห้องสกปรก Lantai itu kotor. จานชามสกปรก Piring dan gelas itu kotor. ใครเช็ดหน้าต่าง Siapa yang membersihkan jendela? ใครดูดฝุ่น Siapa yang menyedot debu? ใครล้างจาน Siapa yang mencuci piring dan gelas?